nayo umugambwe yiporona kuri uyu w'imana bibuka imyaka mirongo itanu n'itanu heza uwo mugambwe umurongo usinze amatora yashikanye Burundi ku ntaye yo kwihukira muri ano makuru murakurikira Albert Gashatsi arongoye uwo mugambwe hamwe na Karori Nditije arongoye ishami rimwe ry'uwo mugambwe nayo mu ntara ya Bubanza naho havugwa ihagarikwa ry'abantu batatu kuri uyu wa gatandatu ku mutumba Rubira commune Mpanda intara ya bubanza aribo bafashwe kuri uyu wa gatandatu ku mpanda inyuma y'igitero cyabaye ku ibarabara ry'icumi mu rubira mu ijoro ryo ku wa gatanu buca ari ku wa gatandatu abo bantu batatu harimo urongoye umugambwe sendedefudede ku mutumba n'urongoye imbonerakure bagirizwa kuba bari ku isonga muri icyo gitero ni inkuru ya sipesi karitasi kabanyana mu mihana y'aba fnr ku ry'icumi mu ijoro ryo kuwa gatanu buca ari ejo kuwa gatandatu bafatiwe hafi y'umugwa mukuru wa komine mpanda bagiye mu munsi mukuru wari usanzwe utunganijwe mu mugambwe wabo baca baja bakajyanwa mu gasho k'inyamiramabi ku manda bakaba bagirizwa kuba baragomoye imbonera imbonerakure zakoze igitero mu kigwati ku gicumi mu ngo z'aba FNL igitero camaze umwanya utari muto ndetse agateba hakanamanuka abandi bapolisi bavuye bubanza ibintu bibona gusubira mu buryo abanyagihugu bo ku mutumba wa Rubira twavuganye barashima kubona abo bantu bafatwa ndetse bakanasaba ubutungane guhana hakurikijwe amategeko uwo wese azokwagirwa n'icyaha tubibutse ko muri icyo gitero hakomeretse hakomeretse umuntu umwe amatelefone atanu aribwa Space Caritas kabanyanubanza hadiye isanganiro Space Caritas urakenuye tuje mu gisata cha politika igikorwa nyamukuru kugira abadasigana bungu ubumwe ngo nukugira ibiganiro nukugira ibiganiro kugira umugambwe usubire ku bumwe ibyo ntibishyikirizwa n'umukuru w'umugambwe iprona mu gihe kuri uyu w'Imana bari baramutse bahimbaza imyaka mirongo 55 uyu mugambwe utahukanye intsinzi mu matora yahavuye ashikana Burundi ku ntaye yo kwikukira Abel Gashatsi arongera akamenyesha bakoresha ko bayikigendera naho umugambwe waciye mu bibazo bitoroshe kurikira abel yakowe na christela nizigama mu mugambwe w'abadasigana turamutse twibuka intsinzi waronse itariki cumi n'umunani ukwezi kw'icenda mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe ni ukuvuga ko umuganga w'abadasigana iprona urumije imyaka mirongo itanu n'itanu utahukanye iyo ntsinzi intsinzi idasanzwe yahavuye ishikana uburundi ku ntahe yo kwikukira muri iyo turumva iragi ry'umuganwa Rudoviko kwa gasore mbega muri uwo mugambwe iryo ragi murarigendera Nukuri ukuri novuga yuko mu mugambwe w'abadasigana etona iragi ry'umuganwa Rudoviko kwa gasore iyo baba tutarigendera umugambwe yaturaze ntuba ukihari kuko murazi ko hari imigambwe myinshi yavutse mugabo hadaheze n'imyaka ingahe ikazimangana umugambwe koko waraciye mu bibazo ibibazo bitoroshe ariko gushika uno munsi umugambwe Iprona ni umugambwe ugihagaze muri ino minsi umuganga w'abadasiganitsa ndetse no mu minsi iheze umuganga wageragira ibibazo haraboneka abadasigana iyo nkora bamwe barabangira ariko jewe nk'uko nabishikirije igihe ntogwa mu kwezi k'umunani itariki cumi na zine ndifuza kandi ndiko ndabikora kugira ngo iragi ryagwa agasore ryo gushyira hamwe abadasigana tubikore kandi abo tumaze kuvugana muri iki kiringo gitoyi ndabona ko intambwe ishimishije mbe ibyo bikorwa ni nk'ibyahe kugira ngo abadasigana basubire bungu bumwe igikorwa nyamukuru rero badasigana bungu ni igikorwa cyo gushyira hamwe abo badasigana kubegeranya tukemera tukavugana kugira ngo umugambwe wacu w'ubumwe abadasigana bashyira ingufu hamwe twitegurire turi hamwe amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri gushyikira iyo nsinzi muravuze ukujya hamwe kw'abarundi mugabo iyi myaka mirongo itanu n'itanu iheze n'abadasigana batari hamwe baracitsemo imigwi mbega aho muvuga iki kugira ngo musubize hamwe abadasigana mwese mu bumwe icyo nababwira ni uko kugira ngo abadasigana bagume hamwe nuko borengera inyungu zabo umwe wese ntiyirabe ntarabe inyungu ziwe amakuru mu gisaza cya politiki arabandanya ahubwo ukarisha ubwenge ku byerekeye ibiganiro no gutatura amatati biciye mu nzira y'ibiganiro arizo ntumbero nyamukuru zaranze inama yahuje i buruseli mu bubirigi imigambwe ihurikiye mu ihuriro senarede ibyo bigashyikirizwa na pankarase cimaye umuvugizi w'iryo huriro aho anamenyesha ko kabaye n'akaryo ko gutunganya ikiganiro ku barundi bari mu mahanga kurikira pankarase cimaye yakuwe kuri telefone telefone danda ikeza Abi Bujumbura bavuga bati nta kuganira n'imigambwe itemera ubutegetsi bw'i mukaba mwebwe mwarakoranye mugabo mukiga kuvyerekeye ibiganiro mwibaze ko ibyo macitse ko muzuro nka mubikorera ko benshi muri mwebwe bari mu makungu bihera n'imperuka yo hari amapati hagati ya bose rimwe nta yindi nzira atari ibiganiro nta yindi nzira na ntoyi ishobora gucamwo atari inzira y'ibijyanye urabye ubukene inzankano amarira amaganya ubwicanyi nta kindi kintu kiharangwa atari umube gito gusa tuzobafasha mu nzira y'ibiganiro babuvemo kugira ngo abarundi basubire ku nzira ya demokarasi y'umutekano n'iterambere ngo amakuru ashikira abo muri sinarede avuga ko imbere y'uko ibiganiro bibandanya umuhuza benjamin mukapa azobanza kuzi burundi kugira avugane n'umukuru w'igihugu Pierre nkurunziza hama mu nyuma ahure na senarede inama isumba ingimba amakuru kuri radio isanganira arabandanya kugesha isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu 35 tuje mu ntara ya Rutana aho hari umunyagihugu azwi ku izina rya Habonimana Jacques wo muri commune Giharo intara ya Rutana avuga ko yanyazwe parcela yiwe bikozwe na musanteri wiwe ayiha undi muntu uwo mugabo afisa amakenga ko atazotunganirizwa ariko buramatari wa Rutana we avuga ko bitebe bitebuke ubutungane buzovyihweza ni nkuru ya Jean Pierre Misago igice cya parisera nimero mirongo ibiri n'indwi iri ku isoko yo kurubaho muri zone butezi muri komine giharo nico giteye amatati habonimana jacques yerekana impapuro za sentare y'intango ya giharo zo mu mihumbi bibiri n'andwi yagaburiye ko na ntahondereye shabani mu kwemeza ko ico gice c'iyo parcela ari gwiwe habonimana jacques atagashavu kuri musitanteri wiwe yahatanze atabanje kuraba izo mpapuro ntamurenganya niwe mbere adutwa atwara kurusha niwe yari kudutatanura mu gihugu atwara nabashinga ntabe bahari aho byagenda uko ntabe yaradukoranya akatwumviriza akamwerekeza nkaratasi umuntu agatsindwa abonye nyankaratasi nico gituma ntovuga ngo ndamurenganya nico gituma nishavuriza Jacques Habonimana afise ubwoba ko ako gaparsera avuga ko arakiwe atakikagaruza mu nyuma yaho buramatari wa rutana ategekeye kuwa mbere myandagaro uyu mwaka turimwo ko kuhubaka bibanza guhagarara ariko ntibikurikizwe bede nyandwi buramatari wa rutana we avuga ko uko bigenda kose ubutungane buzoruca urwo rubanza rero rurahari nimba uyo baburana yaciye abandanya yubaka muri iyo parisere ibyo birerekana akagagazo ariko icyo nabamenyesha ni uko prokirere canke mukuru wa sentare na buramatari muri ino minsi ni uko babuze igitoro kugira ngo bahishikire kugira bashobore gukurikirana izo ngorane z'uyo yakobo n'uyo abdala n'ahandi ho turabizi nibaza ko urubanza ruzo rutinda rucibwe hanyuma uzoba arushijwe ah, azohanwa ni ukuvuga n'iyo nzu irashobora kubomogwa kuko uwo muntu azoba yarenze amategeko ayabona na cyane cyane kugaya ingingo yari kwirafatwa na sentare yo kubanza kubaburanisha haboneke mwene parisere n'utari mwene parisere denise ubona umusitanteri wa giharo avugwa muri ayo matati yararahiye ararengwa ko atatwakira tumaze kwidondora turamwereka inshuro zibiri zose n'ikitugenza jean Pierre misago mu rutana radiyo isanganiro urakoze jean Pierre tuve mu rutana dukubite mu ntara ya muyinga aho amashuri yigisha imyuga ubu yegukira ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bamwe mu bajejwe intwari muyinga bavuga ko ibyo biteye ingorane mu igenzura ry'iby'indero ngo ni byiza ko abana bashyirwa mu mashuri ariko kugira ngo umwimbu uzobe mwiza ni uko banakurikiranwa neza bakibaza ariko uko abari mu mashuri y'imyuga bagiye gukurikiranwa mu gihe abarongoye inyigisho mu makomine eka no mu ntara ataburenganzira bakibafise ko kuko uba amashuri y'imyuga yinjijwe mu bushikiranganji bujejwe abakozi n'akazi bamwe mu bakurikirana inyigisho bakavuga ko ibyo binateye ingorane mu gutegekanya iby'amashuri planification scolaire mu gifaransa kuko nabo baje mu myuga nabo nyene babanza guheza n'imiburiburi amashuri shingiro Misago Blaise Pascal rongo inyigisho mu ntara ya Muyinga aremera ko ubu batagikurikirana ibibera mu mashuri y'imyuga kubwiwe ariko ngo ntibisigura ko abayakoramwo baca bikora ibyo bishakiye n'abayobozi barahabwa amabwiriza mu bwabo kandi bagakurikiranwa n'abajeje intwaro bafise ububasha bwo kuraba ibibera mu makomine yabo amashuri y'imyuga aheruka gushirwa mu bushinganje bw'abakozi n'akazi nyuma y'amashuri yigisha iby'ubuvuzi ekore paramedicale yo amaze igihe atwarirwa mu bushinganje bw'amagara y'abantu Jodonenze imana muyinga radio isanganiro tukiraha imuyinga nyene ishure ryisumbuye ryigisha ubuvuzi muyinga ryaraye rikwije imyaka ibiri atamwigeme n'umwe agigako atwaye inda yishushu ku bwa sarumu na y'abagabo arongoye umuryango w'abayisilamu muyinga iryo shure ryegukira mune akarusho kuva ku ngingo yuko mu ntango no mu mpera z'umwaka w'ishure abigeme bose bapimwa imbanyi kugira bibungenze birukanwe mu gihe bata mu mugi... batavuga rumwe n'umukuru w'igihugu Robert Mugabe mu ntumbero yo gusaba ko hoba ihinduka mu bya politike no mu by'ubutunzi barahagaritswe n'igipolisi nayo mu gihugu ca Mali havugwa ingwano zasubiye kwaduka hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu bw'igisagara ca Kidal Idonido na Didier Niyonzima mu gihugu cya umuhari witwa gatsiya ushigikiye leta n'uwitwa sema wahoze Ugwanya leta yasubiye gutana mu mitwe kuva kuri wa gatanu ahito antakidahite ni ku birometero mirongo inani na bitanu mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igisagara cha Kidal ibyo bikaba byabaye inyuma y'amasezerano y'amahoro yasinywe mu kwezi kwa gatanu nuko gatandatu mu mwaka uheze aho byari bitekanijwe ko ayo masezerano azotuma hatuzwa imigwi y'iterabwoba mu buraruko bw'icyo gihugu nk'uko tubisoma ku rubuga ngurukanabumenyi rwa BBC umuvugizi w'umuhari SMA avuga ko hafuye abagwanyi babo batandatu n'umwe babuze irengero ryiwe akamenyesha ko ari umuhari gatsia watanguye kubatera kandi ko badashobora kwihanganira agasomborotso k'uwo muhari uronswa ibikoresho n'igisirikare cya leta aho rero ikidal abanyagihugu batekewe n'ubwoba nk'uko bimenyeshwa n'ujejwe intwaro ngaho mu gihugu cya Zimbabwe naho abatavuga rumwe na Perezida Robert Mugabe barahamagariye abanyazimbabwe kugira imyerekano mu ntumbero yo gusaba ihinduka nk'uko tubisanga ku rubuga ngurukanabumenyi rwa RFI Afrique mu gihe icyo gihugu kiri mu bibazo bijyanye n'ubutunzi haheze indwi nyinshi hibonekeza ibikorwa byo kwiyamiriza leta Robert Mugabe mugabo rero abategetsi bakaba bari bafashe ingingo zibuza imyiyerekano yari yateguwe kuri uyu wa gatandatu muri icyo gihugu ku bw'ivyo iyo myerekano ikaba yari baraburabujwe amakuru ava mu batavuga rumwe na leta avuga ko abantu barenga ijana bahagaritswe mu mihinga itandukanye y'igihugu umugwi urwanya perezida Robert Mugabe umaze nyinshi usaba ihinduka mu bya politike no mu by'ubutunzi abategetsi bakaba badashira imbere inkuru ivuga ko ari igitero c'iterabwoba umukuru w'igisagara cha New York Bill de Blasio avuga ko atatera bwoba ririko rigigwa ku gisagara cha New York mu gihe igipolisi kivuga yuko hoba hariho iyindi bombe yatowe imbere gato yaho haturika ikurikiye iyo yindi amatora yashikanye ubu Burundi ku ntaye yo kwikukira aho karonditije ahamagarira abadasigana kurengera inyungu zabo bagashira imbere inyungu z'igihugu nayo mu ntara ya Bubanza havugwa abantu batatu bahagaritswe ku mutumba Rubira komine Mpanda intara ya bubanza nuko Albert Nduwayo niwe yari mu buhinga bw’ibyuma amakuru yashyikirijwe na Yves Nkunzimana makuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru umwanya uragiye ikinyamakuru iwacu niko gitangura candika mu ntangamarara ngaha kigaruka ku nama y'abakuru b'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko mucegeranyo cegeranyo cashikirijwe nk'uko iwacu ibandanye ibandanya na nawone umukenyuro w'umuhuza kugira ngo Burundi buve mu bihe bigoye burimwo ahubwo ngo yirukira abakuru b'ibihugu abasaba kuremera begwa bose n'ibibazo mu Burundi mu gushira ikibazo cy'u Burundi hagati y'abafise ibyo bapfa mu Burundi iwacu ibandanya yandika ko President Mukapa yabonye ko leta y'Ibujumbura ihakana ibiganiro ikanahakana ko abatavuga rumwe nayo babaho aba nabo bagahakana leta ihari uguhakana ibiganiro uguhakana leta uguhakana ko batavuga rumwe nayo bariho mbega ikizokurikira niki iwacu iribaza ugutanga impapuro z'imitsindo mu mashuri yisumbuye ntibikinezerereye cyane uko ni ku kinyamakuru ravuga doransenya cabisanze aho candika ko ibijumbura bitagihimbazwa nk'uko byahora mu myaka iheze imvongo zoba ari ubukene bw'abanyagihugu ugutinya umutekano muke ngo na cyane nuko iyo mpamyabushobozi yahinduye izina ikitwa seritifika ku bahejeje inyigisho z'amashuri yisumbuye abanyagihugu bari bamenyereye kubona no kuja mu minsi mikuru ikomeye ngo ariko uyu munsi bikandikwa n'icyo kinyamakuru ibintu ngo byarahindutse kubaherera inyigisho z'amashuri yisumbuye bita enseignement Generale mu gifaransa diplome yahora itangwa yarahindutse iba certificat isanzwe iryo zina rishasha ry'ugo rupapuro rw'umutsindo ntiryanezereje na gato abo byega kuko bibandanya byandikwa na la voix de l'enseignant uko bavyumva ugo rupapuro goba ngo rwarataye agaciro la voix de l'enseignant kirandika kandi ku ishure ry'akarorero kivuga utunenge twamaze kwibonekeza mu gutora abazoja muri iryo shure icabonetse ahako bakorewe ibibazo byo kwinjira muri ya mashuri atandatu y'akarorero nuko hari abanyeshure babaye aba mbere ariko batagiye ku ntonde z'abakoze ico kibazo kuko basubirijwe abandi nabo ntibatonze kuko ngo batabimenyeshejwe amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru ikinyamakuru Burundi Eko candika ku gutahuka mu gihugu kwa Francine Niyonsaba nyuma y'inkino zo kwinonora imitsi zabereye Rio muri Brazil ku kibuga c'indege ca Bujumbura uwo munonotsi yamenyesheje ko umudari w'ifeza aheruka gutsindira werekana umunezero n'iteka kuri we no ku gihugu yaciye amenyesha kandi ko uwo mudari ari nk'urupfunguruzo ruzomufasha gutsinda mu yandi mahiganwa mpuzamakungu itororokanizo net press rigaruka ku rupfu rw'umusirikare amagare mu nyubakwa z'ibiro by'igendereza amakuru yatanzwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Claude Nyongera yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu iryo soko ry'inkuru kandi rishikiriza ko umusoda yiyahu yakoresheje grenade yari hafi yiwe ariko rero ugo rupfu rwasize ibibazo mu batari bake nkuko nete presse ibandanye ivyandika igasigura ko idatahura ingene ibiro by'igendereza byoba byoroshe ku buryo bigumiza amagrenade hafi y'umusirikare ari mu bibazo Itororokanirizo ry'amakuru abepe naryo rigaruka ku nama yabereye mu gatumba itunganijwe n'umushikiranganje w'intwari bereye kubaserukiye inzego z'umutekano abatware abadandaza hamwe nabo mu kigo gitoza amakori n'amatagisi OBR Iyo nama yari ifisi intumbero yo kubahimiriza mu kugwanya igiturire na fraude zo kumbibe na Chane Chane ku rubibe rw'u Burundi na Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo umushikiranganje Serge Ndayiragije yabasavye gukorera hamwe kugira bashike kuri iryo hangi Gahindiro ikibazo cibonekeje naho bahaciye fraude mu gihe abasirikare n'abapolisi bacungera ijoro n'umutaga izo mbibe iyo amabanga mpuzabitsina abaye mu kwica urukundo Aha ikinyamakuru iwacu kigaruka ku mubonano wabereye bujumbura kububatse ukuri kwashizwe habona nk'uko vyandikwa na iwacu imigigwa imwe imwe ntigifise ikibanza mu bubakanye umugabo wiwe yataha yaborewe asa n'uwapfuye iminsi nka yose ukumenagura ugukubagurana nivyo vyakurikira ntigera nezerwa mu gitanda ku myaka 38 hari umukenyezi yabiravye hasi hejuru aturugo arigira ico ni kimwe mu bibazo Beninda yishimiye umuhanuzi mu yerekeye imibonano y'abubatse yagize mu nama yo kubumviriza no kubahanura akemeza ko mu gitanda ari ihingo zubakigwa canke zigasamburirwa hirya gato iwacu yandika ko iyo umukenyezi arongoye imibonano mpuzabitsina ari byo bibereye umubonano mpuzabitsina ugira ico ko irongowe urongowe ni nayo nyishu ku bakenyezi bavuga ko batabumbwa nk'uko iwacu ibandanya ibyandika yongera ko ko ari gake umugore yari wayiyoboye bitamushimisha mu kubishika ko abagore bategerezwa kuba ari abantu bugurutse mu mitwe ngo bategerezwa kandi kumenya neza ibihimba bishobora gukabugwa gusumbya ibindi ngo ntimugire ubwoba ubahuke iyo ni impanuro ya beni nino ngaha hagarukiye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri iyi dusozereye mwayashikirijwe na leonce bitariho na mihaye kanyange tubifurije ibihe byiza iwanyu naho ubutaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru